Kažite letove, pretražite oblake I panika nek sjedne na prijesto Zaustavite putnike i namjerne i slučajne Al' ostavite jedno mjesto Mjesto za dvoje što ljube se u mraku Mjesto gdje samo Dobro večer i dobrodošli u 12. jubilarnu epizodu Copypasteva podcasta. O čem da mi doista treba špice, morat ću svoj pozabaviti. Nego, o čemu ćemo govoriti večeras? Prije svega da se pohvalim, nabavio sam novi software za uređivanje zvuka. zove se Adobe Audition, a, nekadašnji Cool Edit Pro ako se neko sjeća, ako neko radio sa zvukom prije 10 godina. Dobar software, profesionalan, hoću li to znati koristiti, e, vidit ćemo. Ako ovo slušate, ako valja zvuk, znači da sam nešto skonto. Nego, napucao sam blog. Da, ništa novo. Ali eto, dodao sam još neki novi džiđe. Najnovi fazon je pretplata putem e-maila na obavijesti o osvježavanju sadržaja. Dakle, možete se e, pretplatiti da putem e-maila, budete obavješteni kada objavim novi post na blogu koji može uključivati podcast i tako dalje. Ja također bih preporučio post, zove se Mala škola, kako slušati podcast. Ako nekog slučajno zanima, eto, kratke upute kako, zašto i zbog čega. možda ste primijetili, naš kolega, bloger, itd. itd. itd. interval pokrenuo je vlastiti radio. E, ništa e, senzacionalno, ali hvale vrijedna inicijativa. E, to je vrlo jednostavno napraviti tehnologijom koju nudi Nullsoft, inače izdavači Vinampa, da se showcast. Jednostavno stavlja se jedan plugin u, u, i onda taj plugin streama zvuk koji se producira ili u ili inače sa kompjutera ka nekom serveru koji onda to raspoređuje dalje potencijalnim služiteljima. Naravno, ne bi ja bio ja da to nisam pokušao napraviti sam, uglavnom podignem ja server, namjestim taj e, plugin, namjestim čak i router, pošto transporte između lokalne mreže, interneta i tako dalje. Sad na sredi mi šta dobijem? Dobijem šum. Ništa se ne i tako provedem dva sata tražeći čemu je problem da bi na kraju skontao da uh, Showcase ne radi na Windows Vista, naravno. I eto tako, dva sata, zancije, tezanja, svega, nisam dobio ništa. E, očigledno na mojoj ključnoj kartici u kombinaciji sa Vistom od takve vrste radija nema ništa. Ali eto, interval, ako slušaš ovo, javi mi se, kažem kako se ovo može napraviti da bude kako treba. Može možeš imat e, listu muzike, možeš update e, ime, pjesmi, izvođača, tralalala Na kraju kraja možeš imat vlastiti server, prilično jednostavno ne trebati na onaj listen to e, ako nekog zanima, intervalo radio može slušati na adresi mfsite.listentomyradio.com imate u postu detalje, napisano Također nekoliko drugih podcasta koji bih preporučio, to je recimo uh, Adam Carey's uh, eh, Daily Source Code, onako zanimljivo, trala, bez veze spika o svemu i svačemu, od lika sa dobrom kosom, to je glavna fora, gdje se drugi ljudi ovako uključuju, program tako pričaju, blebeću, izvaljuju i tako dalje, onako zabava. Druga stvar je uh, Tech 5, to, to je podcast koji traje 5 minuta svaka e, emisija je dugačka epizoda. Dugačka 5 e, minuta, a autor podcasta je John C. Dvorak. E, Onima koji kod nas čitaju Bug časopis, ime John C. Dvoraka je sigurno poznato, on je naime kolumnist Baga, ali brojnih drugih informatičnih časopisa i publikacija kao što recimo PC magazin. poznata faca koja stvar ne znam koja je njegova svrha uopće uglavnom, lik, ima ga svudje. Znači, on se razumije ove stvari, ali, e, dakle, u tehniku, tehnologiju, kompjutere i tako to, ali više s aspekta biznisa. E, možda bi se moglo nazvati da je on analitičar e, IT tržišta, industrije. Uglavnom, čovjek prati ogromnu količinu izvora informacija, i zatim to onako prožvače i nama predstavi u novinama radi i tako dalje, ima svoje emisije na televiziji i među ostalog i podcast. I tu se zna čuti svašta fino. A, link također na Adam Curry source code i na Tech5 možete pronaći u pratećem feedu. come. me the way it used to do. Oh! zamislim novosti, ali po svemu sudeći imamo vladu. Sjećam se da su dali ostavku jedno pola godine, ali nisam imao pojma da se tek sad vratila funkciju, vjerovatno toga ima samo kod nas. Zatim, još jedna zanimljiva informacija. E, Goran Ivanišević. Ne kontam čemu je čudno, mislim, dvije dobre trebe, lik ima love, poznat, popularan, valjda zgodan čemu je stvar, Jedno ono dvoje djece, jedni problem, ostalo, puste čovjeka na njih. Zatim, po svemu sudeći, Microsoft se dobro nafuro na Yahoo, odnosno Yahoo, kako bi rekli Čim se uključuje Bill Gates koji se nedavno penzionisao. Microsoft se dobro nafuro na, na to da kupuje Yahoo E sad je li to zato što su frustrirani Googlom ili, ili jednostavno to im je politički plan, ko će im znati. Uglavnom, tresao se gora, rodio se miš. ono što mi je zanimljivije jeste to što se Microsoft fura na AOL. E, odnosno preciznije na aol e, sistem update koji je bio prinudan. Dakle, niste mogli ništa raditi dok se ne, ne završi update. Niste mogli ugasiti kompjuter dok se ne završi update. E, Microsoft to navodno planira činiti preko wormova, odnosno neke vrste virusa koje bi radili za njih i vršili update. Prinudan. Kao da prinudan update već nije sad, ako ih koristi Windows update zna da ne može ugasiti kompjuter kako treba dok se update ne završi. A ako ga iščupate struje, vrlo vjerojatno da ćete se uništiti Windows. Čudo jedno. Tako, eto, to bilo to za ovu epizodu. Ništa posebno nisam rekao, ali eto, je više onako probe radi da ispravimo ove tehničke kapacitete. Za sljedeću epizodu mogu najaviti priču o browser igrama, o Travijanu, Dugoutu, a pogovaram i intervju sa diplomatom t 87 Travijan Saveza. Prilično zanimljiv prilog, stoga 때쯤 추하면서